30 skirsnis. Vytauto mirtis paliko gilų pėdsaką amžininkų atmintyje ir tapo fatališka data visoje Lietuvos istorijoje. Nebuvo išnaudotos susiklaušysios sąlygos teisiškai pavainikuoti visus jų iškovojimus. Negana to, nebuvo išnaudota ir tai, kas jau buvo taip sunkiai pasiekta, ir tai jau lėmė asmeniniais Gediminaičių sąskaitos. Kai tapo aišku, kad atgulęs Vytautas nebeatsikels, Švitrigaila pradėjo demonstratyvę elgtis, kai būsimasis valdovas reikalavo, kad pilių seniūnai jam paklustų. Visados jį įveikdavęs Vytautas šį kartą nieko nebegalėjo padaryti. Choleriška Vytauto reakcija atvedė į jo keturių dešimtmečių rezignaciją. Mirdamas jis atidavė didžiąją Lietuvos kunigaikštyje į Jogailus rankas. Lietuvos istorikai dažniausiai atmeta šią Jono Dlugošo žinę – bet visiškai neįvertina mirtinos Vytauto nepykantos visą gyvenimą jį persekiojusiam ir jo kerštui nepasiekiamam Algirdaičiui. Bėgdamas nuo Algirdaičių, Vytautas pradėjo savo politinę karjerą, o atimdamas paskutiniajam Algirdaičiui šios karjeros galimybės, jis savo karjerą užbaigė. Tai buvo Vorsklos mokyklą išėjusiam Vytautui nebūdingas žingsnis ir jis buvo padarytas neįvertinus aplinkybių, kaip kadaise prie Vorsklos. Lietuva jau buvo nebe tokia, kad tai būtų galima elgtis ir pats Vytautas tai padarė. Jau jo laidotuvių metu mirusysis buvo pagerbtas aštuonias dienas, Švitrigailo šalininkai užėmė Vilniaus ir Trakų pilis – o jis pats buvo paskelbtas didžiuoju kunigaikščiu. Energingo švitrigailos asmenyje didžiojo kunigaikščio taryba ir šiaip diduomenį matė geriausią ir gal net vienintelį kandidatą tęsti Vytauto darbui. Šiuo atveju Lietuvos diduomenė aiškiai pasirinko Lietuvos valstybingumo prioritetą prieš visus kitus. Jos nesulaikė netgi rusiškoji švitrigailos aplinka, nes atsilaikyti prieš Lenkiją šiuo metu jai atrodė svarbiausia. Lietuvos diduomenės veiksmai plaukė iš Lutsko suvažiavimo iškeltos programos ir nesiskaitė su Horodlės sutarties nuostatomis reikalaujančiomis Lenkijos sutikimo pasirenkat Lietuvos valdovą. Jogailai neliko nieko kito, kaip pritarti šiam Lietuvos diduomenės sprendimui, kad galėtų parodyti siuzereno mostą ir patvirtinti švitrigailus iškėlimą. Jauniausiai Malgirdaičiui buvo nusiųstas didžiojo kunigaikščio žiedas. Švitrigaila netmetė šios jam asmeniškai naudingus legitimacijus, bet ir nelaikė jos savo inauguracijos pagrindu. Susidarė dviprasmiška padėtis. Lenkijos karalius lyg ir pritarė savarankiškam Lietuvos diduomenės politiniam aktui, bet nei ji, nei jos iškeltas didysis kunigaikštis nelaikė savęs saistomais šio pritarimo ar nepritarimu. Švitrigailos Boleslavo iškelimas – pratesė politinę situaciją buvusią prieš mirštant Vytautui ir pavertė niekais mirštančio Kestutaičio koncesiją Jogailai. Pakito tik jėgų įsideistimas. Negavęs Lietuvos sosto savo sūnui, Jogaila nebebuvo suinteresuotas remti Lietuvos karalystės paskelbimo projektą, o Švitrigaila neturėjo Vytauto įgytų ryšių Lenkijoje. Šiaipgi naujasis didysis kunigaikštis pratėsi Vytauto nužymėtą politinę liniją. 1430 metais lapkričio 8 dieną jis pasiuntė Zigmantui Liuksemburgui laišką, kuriame siūlė sudaryti sąjungą pritraukiant į ją ir vokiečių ordiną. Zigmantas Liuksemburgas savo ruoštų pažadėjo atsiųsti karaliaus karūnas. Tačiau dabar Lenkija darėsi kur kas grėsmingesnį. Ji jau vieninga stovykla stojo prieš Lietuvos valdovo karūnaciją ir atnaujino Vytauto valdymo antroje pusėje pritildytą savo suzereniteto Lietuvai interpretaciją. Dar jo gailai esant Lietuvoje, karūnos tarėjai sakė vakarų padolės Lenkų rusų riterijai, Bušatskiams, Krušinai, Hrickui, Kierdejevičiui, suimti padolės seniūną Joną Daugirdą. Daugirdas buvo įviliotas į spastus, įkalintas, o kraštas prijungtas prie Lenkijos. Švitrigaila nesuėmė jo gailus, bet apsupo jį ir jo palydą savo sargybomis. Pavojus jų karaliui kažkuria dalimi sulaikė Lenkus nuo didesnių karo veiksmų, tačiau pradėjo veikti jų diplomatiją. Jo skundų paveiktas Martynas V, grasindamas net ekskomuniką, privertė iš Vitrigailą susilaikyti nuo jo gailus suėmimų. 1430 metais lakryčio 7 dieną trakuose buvo sudarytos paliaubos tarp Lietuvos ir Lenkijos. Paliaubų sąlygos visiškai patenkino Švitrigailą. Į Podolę pas Bučatskį buvo nusiųstas Lenkų riteris Zaklika su Jogailos raštu, kuriame šis įsakė Podolės pilis perduoti Lietuvai. Zakliką lydėjo Švitrigailus įgaliotinis kunigaikštis Mykolas Baba – Tačiau Lenkijos karūnos tarėjai nesaistė savęs jo gailos pasižadėjimais, liepė Bučatskiui suimti abu įgaliotinius ir tai buvo padaryta. Paliaubos nutrūko, Lietuvos kariuomenė užėmė Horodlis, Zbaražų, Kremeneco, Oleskos pilis, tačiau buvo atmušta nuo Smotričio. Voluniečių būrei pasirodė Lenkijos raudonojoje Rusijoje apie Trembovlę ir Lvovą. Juos palaikė vietiniai gyventojai. 1430 metais gruodžio 6 dieną Varto suvažiavimas pakvietė Lenkijos bajoriją jogailai vaduoti, tačiau to neprireikė, nes vykdydamas Martino V nurodymą Švitrigailą savo vyresnį brolį išleido. 1431 metų sausį Sandomiero suvažiavime Lenkai iškėlė taikos sąlygas Lietuvai. Ji turėjo perleisti Padolę ir Voluinę Lenkijai, o jos didysis kunigaikštis prašyti, kad jį patvirtintų valdovų. Reikalavimus į Lietuvą atvežė oficiali pasiuntinybei, vadovaujama Poznanės vyskupo Stanislovo Coleku. Ji pasiūlė šiuo pagrindu susitikti abiem valdovams 1431 m. balandžio 23, gegužės 20 dienos laikotarpiu. Šios reikalavimus Švitrigaila atmetė į žodžių ir pažadėjo atsiųsti raštišką atsakymą – Į prieštaringas Lenkų institucijų manipulacijas jis atsakinėjo sprendimų vilkinimu. Paliaubos buvo numatytos iki rūpjūčio 15 dienos ir per šį laiką didysis kunigaištis galėjo geriau suvokti jį užgriuvusią sudėtingą padėtį. Lietuvos pasiuntinybei, vadovaujama Drutsko kunigaikščio Baziliaus, balandžio antroje pusėje atvyko į Lenkiją. Oficialiai atsakydama Švitrigaila pabrėžė, kad jis yra teisėtas Vytauto įpėdinis ir pareikalavo gražinti užimtas podoliais pilis. Birželio viduryje atvykęs į Lietuvą, Lenkijos pasiuntinys Jonas Liutekas, arogantiškai pakartojęs ankstesnius reikalavimus, buvo paties švitrigailos primuštas ir išvarytas. Algirdaitis tvirtai tęsė Vytauto pradėtą darbą, bet jam trūko jo pirmtako ryšių ir sugebėjimo primesti oponentams savo norus lankščiais metodais. Birželio gale Lenkų kariuomenė jau žygiavo į Voluinę. Liepos ketvirtą dieną 42 Lenkų didikai paskelbė karą, tuo nutraukdami paliaubas. Liepos 21 dienos jau gailos laiškė Zigmantui Liuksemburgui Švitrigaila buvo apšauktas uzurpatoriumi. Švitrigailai nepavyko išvengti atviro karo, ką didžiulėmis pastangomis ir sugebėjimais įstengė padaryti Vytautas kur jos akyse Lietuvai daug kenkė jos valdovų pasikeitimas, leidęs Lenkų diplomatijai manipuliuoti faktinę galę jau praradusiomis anksčiau Lietuvai primestomis sutartimis. Lietuvių diplomatija tokiai kovai dar nebuvo priaugusi. Lietuva iš dalies prarado tą tarptautinį prestižą, kurį buvo iškovojęs Vytautas, pradėdamas karūnacijos kampaniją. Tiesa, Švitrigaila nemažai pasiekė artimoje Lietuvos kaiminystėje. Lietuva palaikė Moldaviją. Spaudžiami Švitrigailos ir Zigmanto Luksemburgu ryžosi veikti kryžiuočiai. 1431 metais birželio 19 dieną Skirsnemunėje buvo sudaryta Lietuvos ir Vokiečių ordino sutartis. Nepaisydami Švitrigailai parodytų popiežiaus nepalankumų, iš Lietuvos pusės ją ratifikavo ir jos vyskupai Vilniaus, Motiejus, Žemaičių, Mikalojus, Lucko, Andrius. 1431 metų pradžioje buvo susitarta su Naugardu, o pabaigoje su Pskovu. Nuo 1431 metų balandžio mėnesių vyko darybos su husitais. Švitrigaila dėjo sesas jiems palankus, bet jungti su jais vis dėlto nesiryžo ir apie darybas informavo Zigmantą Liuksemburgą. Švitrigailos veikla rodė, kad jis gerai perprato Vytauto politikos kryptis ir užmojus, siekė juos pratesti – Tačiau prilygti genialiajam pirmtakui nebuvo lengva, ypač tai pasakytina apie pasirengimą karo veiksmams, kurie susikloščiusioje padėtyje tapo neišvengiami. Nominaliai vadovaujama paties jo gailus, Lenkų kariuomenė perėjo bugą. Liepos pabaigoje jį paėmė Vladimirą. Abipusės keitėsi pasiuntinybėmis. Pašvitrigaila buvo atvykęs Vaitiekus Malskis ir Laurina Zaremba – Pas jo gaila kunigaikštis Konstantinas ir Šeidbaras, bet susitarta nebuvo. Liepos 31 dieną prie styriais upiais Lenkai sumušė Lietuvos kariuomenę, kuriai vadovavo pats Švitrigaila. Į nelaisvę pateko didysis bei rūmų maršalkos Rumbaudas Valimantaitis ir Jonas Goštautas. Lenkai apgulė Lucką. Pilie buvo didelė ir gerai apginkluota, turėjo net bombardas įgulą. Drasus ir sumanus jos vadas Jurša išradingai ir atkakliai vadovavo gynybai. Rūpiušio 13 dieną Lenkai pradėjo šturmą, bet buvo atmušti. Juos ėmė varginti vietos gyventojų partizanai palaikomi ir Lenkijos valdomus raudonosios Rusijos tautiečių. Į Lietuvos pusę perėjo Ratnos pilis. Kovojančių pusių padėti šiek tiek įsilygino ir nors kovos tęsėsi, darybos buvo vėl atnaujintos. Tuo tarpu vokiečių ordinas, vykdydamas skirsinamūnį sutartį, rūpjūčio 17 dieną paskelbė Lenkijai karą, o Halečio apylinkės nusiaubė Moldavai. Ypač kentėjų kryžiuočių nuo rūpjūčio 23 dienos niokojamas Lenkijos pasienis. Tokiamis aplinkybėmis 1431 metais rugsėjo 2 dieną Čartoryskė buvo sudarytos dviejų metų iki 1433 metų birželio 24 dienos paliaubus. Čartorysko paliaubo ženklino pirmąjį Lietuvos ir Lenkijos atviro konflikto etapą. Lenkijos veiksmų iniciatyva ir karinė persvara bent iš dalies atlaikė sėkmingą Lutsko gynybą ir rusų simpatijos Lietuvai abipus valstybių sienos. Pasiteisino ir lokalinė Lietuvos diplomatija. Vokiečių ordino veiksmai kažkuria dalimi nurėjami karo voluinėje nutraukimą. Neprarasti ryšiai su Lenkija. Buvo numatyta, kad abiejų pusių atstovai turės susitikti 1432 metais vasario antrą dieną pastoviai taikai sudaryti. Tačiau europinės diplomatijos mastų Lenkijos persvara buvo akivaizdi. Europos šalių dvarai buvo nuteikti prieš chizmatinę Lietuvą ir jai talkinant į Vokiečių ordiną. Popiežius Eugenijus IV liepė Vokiečių ordinui nutraukti karą prieš katalikus Lenkus ir pulti eretikus Čekus. Pradėjęs posėdžiauti 1431 metų sausį, bažnytinis Bazelio susirinkimas komplektavęs su Eugenijumi IV buvo neutralesnis ir siekė geriau įsiaiškinti Lietuvos ir Lenkijos nesutarimų esmę. Tai kažkiek saistė ir popiežių. Gana sėkmingai naudodamasis Vytauto politiniu palikimu, Švitrigailą papildė į savo asmeniniais ryšiais Rusijoje. Naugardas derino savo veiksmus su Lietuvos valdovu – Draugiškos pozicijos laikėsi Pskovas, Lietuvą palaikė Tveriai ir Otojevas. 1432 metais gegužės 15 dieną buvo galutinai patvirtinta skirsnemunės sutartis. Naujais antspaudais dar ją papildyti numatyta rūpjūčio 15 dieną, tačiau visą tai negalėjo atsverti svarbiausio Lenkijos diplomatijos laimėjimų. Sukūrusi Švitrigailos schizmatiko ir uzurpatoriaus vaizdinį, Jis susitarė su husitais dėl bendrų karo veiksmų prieš vokiečių ordiną. Pavyko Lenkams patraukti į savo pusę ir Moldaviją. 1432 metų pradžioje numatytos Lietuvos ir Lenkijos atstovų darybos išširo, nors ryšiai ir nenutrūko, nukėlus abiejų šalių valdovų sustikimą į rugsėjo 15 dieną. Į Lietuvą važinėjo Lenkų pasiuntiniai. Sandomiero vaivada Petras Šafrancas pasiūlė tarpininkauti, kad Švitrigaila gautų nušalinus jo gailą Lenkijos karūną. Tai nebuvo vien jo mintis, tą patį pasiūlymą atvežė lygtinai paleisti iš nelaisvės Jonas Goštautas ir Rumbaudas Valimantaitis. Ši kombinacija buvo tik vienas švitrigailus, kaip Lenkijos kliuvinio pašalinimo variantų. Šiaipgi Lenkų politikai nepalenkiamai siekė savo pagrindinio tikslo – pajungti Lietuvą. Šią kryptį dar labiau sutvirtino Suzdalės Sieradzės Seimas 1432 metų balandžio mėnesį. Nors oficialiai buvo deklaruota, kad Švitrigailą galima pripažinti Lietuvos valdovu Vilniaus radomo sutarties sąlygomis – Tačiau iš esmės Seimas pasirūpino karo tesimo priemonėmis. Birželio mėnesį į Lenkiją būsimiems karo veiksmams aptarti atvyko husitų atstovai. Puikiai suderinta atviroji ir slaptoji Lenkijos politika, nauja invazijos grėsme dar sunkiau nei 1431 metais pakibo ties Lietuvą ir vokiečių ordinu. Tačiau didžiausias pavojus glūdėjo pačioje Lietuvoje. Nepaisant dideliais energijų, Švitrigaila pasirodė kur kas menkesnis organizatorius už Vytautą. Ypač tai jautėsi karo reikaluose. Valstybės pareigūnai prarado saugumų ir tikrumų jausmą. Kiekvienas bijojo atsidurti daug ir daugoštauto ar rumbaudo padėtyje. Visą tai tik papildė svarbiausią lietuvių diduomenės ir bajorijos nepasitenkinimo priežastį. Iš rusų sričių atsivesti žmonės įgavo didelį svorį – Teko pasispausti kai kuriems Vytauto išaugintiems didikams, o ypač jų bajoriškai klientūrai. Špetrigailos priešais tapo dvaro maršalka Jonas Goštautas, Naugarduko vietininkas Petras Mantigirdaitis, Zofijos Jogailienės dėdė Simonas Alšėniškis. Savo asmeninių motyvų vedamas, juos palaikė buvusio Kievo kunigaikščio Vladimiro Algirdaičio sūnus Alialka Aleksandras. Šiai grupiai nepriklausė, bet nuo Špetrigailos atitolo didysis maršalka Rumbaudas, Vilniaus kaštelionas Kristinas Astikas, Vilniaus vyskupas Motiejus. Tai buvo įtakingi žmonės. Pradėtas organizuoti samokslas, kurio siela tapo dažnai lankantis Lietuvą kaip Lenkų pasiuntinys, paskutinį kartą jis atvyko 1432 m. gegužės mėnesį Laurinas Zaremba. Šis žmogus savo tarnybinėje biografijoje jau spėjo įsisukti iš kelių labai keblių situacijų. Lenkų diplomatija surado puikų intrigų meistrą. Konspiraciniai zarembos gabumai ir dausnūs pažadai tikrumo jausmą praradusiems bei nepatenkintiems valdovo dignitoriams padarė savo. Lenkijos politika pataikė į silpniausią Lietuvos valstybinės struktūros vietą – Kreivaus unijos deformuota dinastinė struktūra ir jauna pilnai dar nepajutusi solidarumo prioritetų valstybės taryba nesugebėjo suvienyti pastangų svarbiausių valstybės interesų linkme. Rūpiučio pabaigoje Špitrigaila išvyko į Brastą, kur, kai buvo numatyta, turėjo susitikti su Lenkijos atstovais rugsėjo 15 dieną. Nakvojant ašmenoje, naktį iš rūpiučio 31 į rugsėjo 1 dieną jį užpuolė Laurino Zarembos organizuoti didikai – Apie rengiamą užpuolimą paskutinę akimirką sužinojo ištikimiausias Švitrigailos rėmėjas Jonas Manvydaitis ir perspėjo didįjį kunigaikštį. Švitrigailas suspėjo ištrūkti ir palikęs nėščią žmoną, lydimas 14 žmonių, tarp jų buvo Vilniaus vaivada Jurgis Gedgaudas, pabėgo į Palacką. Pasirinktojų kryptis rodo, kad etninėje Lietuvoje jau tvarkėsi samokslininkai. Bėgdamas Švitrigailą dar suspėjo gauti Vilniečių pažadą jį palaikyti bet sostinę užvaldė jo priešai. Jie taip pat įsigalėjo gardinę brastoje palenkėje. Į didžiuosius kunigaikščius samokslininkai iškėlė jauniausiai Vytauto brolį Zigmantą. Lietuvių tautinės hegemonijos siekis sumišo su valstybės išdavimu. Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos rusų žemės liko ištikimos švitrigailai, jų bajorija irgi siekė tautinės hegemonijos. Lietuvos valstybė suskilo, vidaus karas tapo akivaizdus. Situacija kažkiek priminė 1382 metų vasaros įvykius, tik dabar trakiškė Gediminaičių šaka jautėsi stipriau pačioje etninėje Lietuvoje, ją rėmė ir interventai. Kaip savo metu jo gaila, taip ir Sigmantas pirmasis neturėjo kitos išėties, kaip priimti intervento sąlygas. Priešingų atveju būtų surasta kita kreatūra – o tarpusavėje kovojančios Lietuvos stovyklos dar labiau suskiltų. Zigmantas I supažindino Krokuvą su įvykiais ir paprašė jį patvirtinti didžiuoju kunigaikščiu. Lenkijoje suskambėjo bažnyčių varpai ir rugsėjo pabaigoje į Gardiną buvo įsiųsta Lenkijos karaliaus įgaliota pasiuntinybė, vadovaujamas Bignevo Lesnickiu. 1432 metais spalio 15 dieną buvo sudaryta Gardino sutartis, kuri kartojo Vilniaus radomų sutarties sąlygas. Tik Zigmanto Kestutaičio palikuonims buvo numatyta trakų valda. Volunė buvo pripažinta Lietuvai, vakarų podoliai Lenkijai. Nukreiptos prieš Lenkiją sutartys buvo atšauktos, Zigmantas I įsipareigojo nesiekti karaliaus karūnos, jo gailus vardus Bignevas Olesnickis atliko investitūros ritualą, įteikdamas Zigmantui kalaviją. Po trijų dienų savo pritarimo sutarčiai raštą išdavė Zigmanto pirmojo sūnus Mykolas. 1433 metais sausio 3 dieną Gardino sutartį patvirtino jo gailą. Trejų metų suverenios Lietuvos Lutsko laikotarpis, metų, kai buvo vykdoma Lietuvos karalystės paskelbimo programa, nuėjo į praeitį. Peržengus Europos lengstį, Lietuva suklupo, Lenkijai pakišus koją. Didžiulis Vytauto atliktas darbas tuo kartu nedavė apčiuopiamų rezultatų. Tai vyko po dviejų metų, kai iš gyvenimo pasitraukė įžymusis valdovas, sugebėjęs vykdyti neįvykdomus dalykus. Likimo ironija. Vytauto darbą tęsė jo mirtinas priešas, dar didesnė ironija. Likimas šį darbą sustabdė jo brolio rankomis. Lenkija sėkmingai vykdė kreivos programą, jos istorinės didybės šauklys Bignevas Olesnickis triumfavo. Vytautas ištraukė Lietuvą iš tos bedugnės, į kurią ją jau buvo įstumusi istorinio atsilikimų lemtis. Istorijos mokslas davė jam didžiojo vardą, bet nepasakė dar vieno dalyko. Jei Lietuva nebūtų turėjusi Vytauto, vargu ar ji šiandien būtų išlikusi bent tokia, kokia yra. 1432 metais jai vėl iškilo didžiulė grėsmė. J. Sustiprinto Lenkijos suzereniteto aštuonmetis. Ašmenos perversmas didžiąją Lietuvos kunigaištyje suskaldė į dvi tarpusavyje kovojančias stovyklas. Palaikydama jos viršenybę pripažįstantį Zigmantą pirmąjį, Lenkija ne tik panaikino Vytauto didžiojo pasiektus hororlėjai iškovojimus – bet stengėsi nesilaikyti net Gardino sutarties. Zigmantą pirmąjį Gardinę inauguravusi Lenkijos delegacija 1432 metais spalio 15 dieną išleido privilegiją sulyginančią didžiosios Lietuvos kunigaikštijos stačiatikius su katalikais. Toks žingsnis jau brendo Zigmanto pirmojo dienų tvarkėje ir reikėjo žengti, norint sutarti su remiančia Švitrigailą, rusiškąją Lietuvos valstybės dalimi – tačiau jį žengė Lenkijos atstovai pasisavindami šios valstybės institucijų prerogatyvas. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio sutikimas buvo tik paminėtas kaip Lenkijos institucijų aktą parementi aplinkybė. Literatūroje nėra vieningos nuomonės, ar šią privilegiją savo anspaudų patvirtino jo gailą. Tačiau ir vienas, ir kitas galimas atvejs nekeičia esmės, nes ir pats karalius – 1432 m. spalio 30 dieną suteikė analogiško turinio privilegiją Lutsko žemiai. Tai jau liudijo apie siekį išdraskyti Lietuvaus valstybę. Privilegijoje buvo pažymėta, kad ši žemė nebus atskirta nuo Lenkijos karalystės. Dalis lietuvių diduomenys, ypač Valimantaičių giminė, nepritarė ašmenaus perversmo, akivaizdžiai atvirusiam duris Lenkų šeimininkavimui. Nepaisant švitrigailos ryšių su rusais, diduomenės akise jis įkūnijo nepriklausomą politiką. 1432 metais spalio lapkričio sandūroje Zigmantas I atskleidė samokslą. Trakų vaivada Jaunius, didysis maršalka Rumbaudas, Žemaičių seniūnas Mykolas Kesgaila, Ukmergės seniūnas Šėdbaras buvo suimti, Jaunius ir Rumbaudas nužudyti. Susidoroja su Vytauto paskirtų deltuviškiukės gailą, Zigmantas I žemaičių seniūnų paskyrė vietinį žmogų, medininkų tijūną Galminą, tuo sustiprindamas tradicinius kestutaičių ryšius su Žemaityje. Žemaičiai ištikimai laikėsi Zigmantu. Gavę žinę apie Livonijos ordino siunčiamą nedidelę pagalbą ir valimantaičių bajoriškai klientūrai linkstant prie jo, Švitrigaila su surinkta keliolikos tūkstančių rusų žemių kariuomenė 1432 metų lakryčio pabaigoje patraukė į Lietuvą. Jis užėmė Minską, Kreivą, Ašmeną. Zigmantas I irgi spėjo surinkti lietuvių kariuomenę, remiamas Drohičino mozūrų, jis nelaukė iš Lenkijos žygiuojančios pagalbos, kuriai vadovavo dar Vytautui didžiajam tarnavęs riteris Mščiugas Kšinskis ir gruodžio 8 dieną puolė ašmeną. Limoniečių talkininkai dar nespėjo ateiti, tad visą dieną trukusios permainingos kautynės pasibaigė Zigmanto pergalę. Į nelaisvę pateko Jurgis Getgaudas. Ašmenus mūšis neleido švitrigailai atsigriepti ir galutinai sustiprino Zigmanto pirmojo padėtį etnėje Lietuvoje. Tai nulėmė ir Vokiečių ordino vadovybės poziciją. Nors Livonijos ordinui buvo pavesta remti Švitrigailą, o 1432 metų gruodžio pabaigoje kryžiuočių diplomatas Liudvikas Lanzė vis dar gyveno Algirdaičio dvare, pats Paulius Rusdorfas į Lietuvos reikalus nebesikišo, juo labiau, kad ir Zigmantas pažadėjo laikytis skirsnemunės sutarties, tik žinoma, be jos antilenkiškos krypties. 1433 metų sausio pirmos dienos bule – Eugenijus IV atleido Švitrigailos valdinius nuo ištikimybės jam pareigos.